Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի վարչապետը պատրաստակամություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահի հետ խաղաղ բանակցությունների համար։ Մոսկվան ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Բաքվի եւ Երևանի միջև շփումները։ Արցախի պետնախարարը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարի հրավերով աշխատանքային այց է կատարել Գորիս երկու ամսով կալանավորվել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ասպետը հնարավորություն են ձեռում դպրոցականներին իրենց ամառային հանգիստը հնարավորինս մոտ դարձնել բանակային կյանքին։ Մարտունու շրջանում արձանագրվել է չպայթած զինամթերքի 24 դեպք։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Al-Jazeera հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում պատրաստակամություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ խաղաղ բանակցությունների համար։ Ես վստահ եմ, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար ժողովրդավարությունն ամենակարևոր գործոնն է, որովհետև համոզված եմ, որ չկա որևէ ժողովրդավարություն, որը ցանկանար պատերազմ սկսել կամ ուժն օգտագործել որևէ խնդիրների լուծման համար, ասել է Փաշինյանը։ Մենք բանակցային ձևաչափ ունենք։ Այդ ձևաչափը շատ կարևոր է խաղաղության պահպանման եւ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրական հնարավորության ստեղծման համար, նշել է Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ է պահպանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցային գործընթացը, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները քաղաքական կամք դրսևորեն խաղաղ կարգավորման համար եւ հավաստիացրել, որ Հայաստանը ունի կամք եւ վճռականություն հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հուլիսի 27-ին հերրախոսազրույց են ունեցել եւ քննարկել ինտեգրացիոն միություններում երկու երկրների հարաբերությունները։ Հերրախոսազրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ուրբաթ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Բաքվի եւ Երևանի միջև շփումները։ Բաքվում ուրբաթ քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացվել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչների միջև։ Ցանկանում եմ ադրբեջանցի գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Մենք ավանդական համագործակցություն ունենք։ Մենք կատարել ենք տարբեր հարցերով կարծիքների փոխանակում, սա այն աշխատանքի գույքագրման հրաշալի հնարավորություն է, որ կատարում ենք։ Պայմանավորվել ենք ինտենսիվորեն կատարել կարծիքների փոխանակումը, որոշել ենք միջազգային հարթակներում միջազգային համագործակցության ուրվագծերը, հայտարարել է Զախարովան Բաքվում տեղի ունեցած ճեպազրույցում։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը որպես միջնորդ երկիր Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցում իրեն երաշխավորել է որպես արդյունավետ եւ կառուցողական։ Հակամարտության կարգավորման հարցով հանդիպումները տարբեր մակարդակներով են անցկացվում։ Մենք ողջունում ենք Բաքվի եւ Երևանի միջև ցանկացած հանդիպում, որոնց մասին պայմանավորվում են երկու կողմերը եւ որոնք կառուցողական են անցնում, ասել է Զախարովան։ Արցախի պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրավերով աշխատանքային այց է կատարել քաղաք Գորիս։ Պատվիրակությանը դիմավորել է քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Գորիսյան հանդիպման նպատակն այդ համայնքի օրինակով Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող վարչատարածքային բարեփոխումների շուրջ կուտակված ինստիտուցիոնալ փորձն Արցախի կողմին փոխանցելն էր։ Գորիսի համայնքապետարանում պետնախարարը շրջել է բարեփոխումների արդյունքում բացված քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում, որտեղ մեկ պատուհանի սկզբունքով մատուցվում են բարձրորակ քաղաքացիական ծառայություններ։ Ցանոթանալով գրասենյակի գործառնական մեխանիզմին Գրիգորի Մարտիրոսյանը բարձր է գնահատել միջազգային գործընկերների աջակցությամբ Երևանյան կողմի իրականացրած բարեփոխումները։ Պատասխանելով զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հարցերին պետնախարարը նշել է, որ Երևանյան կողմի փորձը շատ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ այս պահին Արցախում վարչատարածքային բարեփոխումները հասունացած օրախնդիր են։ Նա չի բացառել, որ Արցախում նույնպես տեղ կգտնի առանձին բնակավայրերի միավորման գործընթացը միասնական համայնքներում, հավելելով, որ նախքան այդպիսի գործընթացների մեկնարկը հարկավոր են տարբերակված մանրազնին ուսումնասիրություններ եւ տվյալ բնակավայրերի բնակչության կամքի հաշվառում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վաչե Մարկարյանը 7 ժամ տևած քննությունից հետո բավարարեց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի ներկայացրած միջնորդությունը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը կալանավորվեց 2 ամիս ժամկետով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամոր Բելյանը։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հուլիսի 26-ին հատուկ քննչական ծառայություն էր ներկայացել վկայի կարգավիճակով հարցակնության։ Նույն օրը 2008 թվականի մարտի 1-ից 2 նկատ ժամանակահատվածում Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության հիման վրա 2018 թվականի հուլիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300 կետ առաջին հոդվածի առաջին մասով այն բանի համար, որ նա այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ տապալել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը։ Նույն մեղադրանքն է առաջադրվել նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին, ով մարտի 1-ին զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, սակայն այս պահին նա ազատության մեջ է 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց գիշերն ազատ է արձակվել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով երկու ամսով կալանավորելու որոշումն ապօրինի է։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվել է ապորինի։ Քրեական գործը, որը սարքվել է նրա դեմ, ապորինի է եւ կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների հետ, ոտնահարում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Մենք պահանջում ենք եւ պահանջելու ենք անհապաղ ազատ արձակել նրան, փոխել խափանման միջոցը Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր այցելել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Պաշտպանն առանձնազրույց է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ուսումնասիրվել են պահման պայմանները։ Բարձրացված մի շարք հարցեր առանձնազրույցից անմիջապես հետո քննարկվել են քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի հետ եւ ստացել լուծում։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից չեն ներկայացվել դժգոհություններ քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների վերաբերմունքից։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ասպետրազմամարզական ճամբարը Արցախի պաշտպանության եւ կրթության եւ գիտության նախարարությունների համատեղ ծրագրի շնորհիվ գործում է արդեն 10 տարի։ Ռազմամարզական ճամբարը հնարավորություն է ընձեռում դպրոցականներին իրենց ամառային հանգիստը 8 օրով տեղափոխել մեկ այլ մտնոլորտ, որը հնարավորինս մոտ է բանակային կյանքին։ Ճամբարականները վստահ են, որ այստեղ անցկացրած օրերը հաղորդում են հավելյալ վստահություն եւ օգնում առավել լավ պատկերացնել բանակային կյանքը, ինչն անշուշտ նրանց շատ կոգնի ժամկետային պարտադիր ծառայության ժամանակ։ Բացի ակտիվ հանգստից ճամբարականների համար նաև նախատեսվում են ճանաչողական արշավներ դեպի Արցախի տեսարժան վայրեր եւ պատմամշակութային կոթողներ։ Երբ ես իմացա, որ նկարահանումները լինելու են Արցախում, առանց մտածելու համաձայնվեցի։ Այս մասին ասել է Դրախտի դարպասը ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներին մասնակցող լուսավորողների թիմից Դմիտրի Լապան, անդրադառնալով Արցախին եւ ֆիլմի աշխատանքներին։ Արցախում ամեն փողոցի վրա կարող ես նկարահանումներ անել ու կթվա թե նկարահանումներն անում ես Վենետիկում, Եվրոպայում եւ այլուր։ Ցանկացած ռեժիսոր Արցախ գալուց կասի, որ սիրահարվել է այս երկրամասին։ Այստեղ կարող ենք նկարահանել ամեն ինչ։ Սա ինչպես հին, այնպես էլ նոր երկիր է։ Յուրաքանչյուր փողոց ունի իր սեփական բնությունը։ Ճարտարապետությունը պարզապես շատ գեղեցիկ է, զգացվում է հատուկ ջերմություն, մասնավորապես նշել է Դմիտրի Լապան։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հրավերով եւ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ սեպտեմբերին Գյումրու Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հյուրախաղերով հանդես կգա Արցախում, բեմադրելով հարսանիք թիկունքում ներկայացումը։ Անահիտ Աղասարյանի հարսանիք թիկունքում ներկայացումը նվիրված է ապրիլյան պատերազմի սովերի հիշատակին։ Մարտունու շրջանում վերջին տվյալներով արցանագրվել է չպայթած զինամթերքի 24 դեպք, հեռախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Դրանք հիմնականում գնդիկաբեկորային ավիառումներ էին։ Տիտակաշեն համայնքի տարածքում հայտնաբերվել է 1 միավոր գնդիկաբեկորային ավիառում։ Մարտոնո հշեր փրկարարագամասից հշեր սակրավորական խումբը մեկնել է նշված վայր եւ Տիտակաշեն համայնքի տարածքում իրականացրել 227 գրամ տրոտիլի էկվիվալենտ հզորությամբ պայթյուն։ Հարկ է նշել, որ Մարտունու հրշեջբրկարակամասի հրշեջակրավորական խումբը ստեղծել է 2017 թվականի հունիսի 1-ին։ Ճակրավորները պատրաստվել են եւ մասնագիտական համատություններ ձեռքբերել Էլոտրանս ընկերության մասնագետների կողմից եւ աշխատում են նշված ընկերության հետ համագործակցությամբ։ 2017 թվականին գրանցել է չփայտված զինամթերքի հայտնաբերման 15 դեպք շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի հրշեջբրկարարական մասի պետ Վահրամ Սաղյանը նշել, որ գնդիկաբեկորային ավիառումների հայտնաբերվող զինամթերքի արկայությունը պատերազմի հետևանք է եւ բնակչությանը զգոնության զգուշության կոչ է անում։ Հայտնաբերված զինամթերքի ոչնչացումը իրականացվում է անհրաժեշտ պայմաններում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության բաժնի պետ Ֆելիքս Սարությունյանը։ Սույն թվականի հուլիսի 19-ից մինչև հուլիսի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է երկու ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով երկու քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասված կացնելու 6, գողության 3, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2, հավաքներ անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտելու, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու եւ բռնություն գործադրելու, ազնական կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու կամ տարածելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործներ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 150 ահազանգ, որոնցից 124-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում անզուգությամբ առաջացած վնասվածքների, 11-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանցավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 626 վարորդներ